บุกทูสิบแปดอบสปรเซเจอบสปรเซเจการทำความสะอาดบ้านคุรัตเนีอในคาสะคุรัตเนีอในคาสะวันนี้เป็นวันเสาร์อัสเตซ์ยีสเตซึมบัตเตอ Astăzi este sâmbătă. วันนี้เรามีเวลา Astăzi avem timp Astăzi avem timp. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Astăzi curățăm locuința Astăzi curățăm locuința. ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Eu curăț baia. Eu curăț baia. สามีของดิฉันกำลังล้างรถ Soțul meu spală mașina. Soțul meu spală mașina. เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Copiii curăță bicicletele. Copiii curăță bicicletele. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้บุนิกาอูดาฟลอริเลบุนิกาอูดาฟลอริเลเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กคอปีสตรึงในคามีราคอปีลอร์คอปีสตรึงในคามีราคอปีลอร์สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา Soțul meu își strânge pe birou Soțul meu își strânge pe birou. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Eu bag rufele în mașina de spălat Eu bag rufele în mașina de spălat. ดิฉันกำลังตากผ้า Eu întind rufele Eu întind rufele. ดิฉันกำลังรีดผ้า Eu calc rufele. Eu calc rufele. หน้าต่างสกปรก Ferestrele sunt murdare. Ferestrele sunt murdare. พื้นห้องสกปรก Podeaua este murdară. Podeaua este murdară. จานชามสกปรก Vasele sunt murdare Vasele sunt murdare. ใครเช็ดหน้าต่าง Cine curăță ferestrele? Cine curăță ferestrele? ใครดูดฝุ่น Cine aspiră praful? Cine aspiră praful? ใครล้างจาน Cine spală vasele? Cine spală vasele?